Exercise B. Sa ou fè yè? Modèl, You here? Yè ou pentire? Look at the picture and then answer appropriately. Non, yè m lave machin nan. Let's continue. Youn. Yè ou mennen bèf la nan manje? Non. Yèm sakle. Ze. Yè ou kuit manje? Non. Yè m pote dlo. 3, Yè ou pentire baryè a? Non. Yè m pran leson. 4. W al nan dlo yè? Non. Yè m taye flè. 5. Ou gade bèt yè? Non. Yè m wouze. 6. Ou taye flè? Non. Yè m keyi kafe.